بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Bližimo se kraju, a ovo je ne dohaklo ove, ove promene, ove studene noći, a vrući dan. Evo, sam se dobro razbolio. 26. džuz. Sura Akka, to je jedna pokrajina u Saudijskoj Arabiji, i To su nekad bile plodna tla. Znači, bilo je zelenilo, bilo je svega, dok se nisu narodi pokvarili, pa je Allah osvojio tu Tako da znate da je Saudijska Arabija sva dužno do Tebuka bila zelena puna svega i ponovo će se zeleniti do sudnjeg dana. Saudijska Arabija. Taj dole sveti prostor kako je onaj ta zemlja koja se spominje ovdje Aka dobila sura, od jednog dijela Saudijska Arabija, kao, kao Iđer, dio drugi dio Saudijska Arabije. Ovdje govorimo o jednom slučaju koji, eto, zabilježeno je, zanimljivo je. Allah spominje da je Vavasanjem i sam i i sana da je dužnost da slušamo roditelje, činimo dobro roditelje. Hamrat umu kurhanu. Pogodat, kuna, majka ga s teškom mukom nosi, rađa, doji i koliko ga doji. I svoj to skupa tada je 30 mjeseci. Da vas to 30 mjeseci. I ovo ovdje se spominje 30 mjeseci je i dojenje i nošenje. Znači, desi jedan slučaj, samo evo, da to zabilježi se s njimi kad je čovjek otvorio ženu da mu je učinila za nauke jer je rodila dijete sa šest mjeseci. I on je njoj rekao da nije njegovo. Došao je slučaj da Hazreti Osmana i Osman je naredio da se žena kameni, da se ubije. A žena je vikala, ja nisam znao Ali džaba je čovjek koji film, jesam. I vidi, Osman je podero učeći, Kur'an je poderu od učenja, to koji je puno učio Kur'an. A vidi Hazret Dalija koliko bio više mudar. Pa mu citira ovaj kaže, osmane, jesi ti kad učio ovaj aj, kad je bio slučaj sa ovom ženom, koji tako? Pa kaj kontaš? 30 mjeseci, koliko je dojenje? Koliko je? A u leni kame leni. Pravo je dojenje djeteta dvije godine. Ko hoće da potpuni dojenje, da mu djeti bude zdravo. Dvije godine. I koliko je to? 24 mjeseca. I vam još šest. Pa kad vidiš li osman da se mora dijete roditi sa šest mjeseci. Pa vidi Allah govori, što si ženu kazni? Kad je on će tamo oslobote ženu, ne ženu ubiti. Taj čovjek je umro od i smrti što je ženu otvorio Žena je bila poštena. Ali desio se to i taj slučaj. Vidi šta se dešava Alifama, da ti oni se pa oni ne mogu pogriješiti. A zato je Kur'an Allahov govor kao trajna mođiza, trajno čudo. I ovdje se spominje 40 godina, kad čovjek napuni 40 godina, kad je već gala malo stabilna. Zar nije ali samo 40 godina dobio objeda? 40 godina je, znači, doba jedne zrelosti, kad te, kad te Allah već, ako doživi 40 godina, samo već ima lakše prošlo računa na dana. Sa 60 još lakše. Sa 70 tamo bavičnom dihadicima je uvijek imio siru predaja, e, sa 80 godina više za njega nema problema, sa 90 godina ko namiri, Allah mu juna i sve oprošta, znači što je bilo i što će biti, čak će biti šepađe na svom danu. Ko doživi 90 godina islamu, Allah će mu dati da se zauzma za, dio svoje porodice. To, jer se kada Allah stidi čovjeka, ta kazna koja osjedio islamu. Pa je veliko kad ti doživiš 60 godina, a u islamu, kao musliman. Već imaš neki povlasnica kod Allah. Što više stariš, sve si povlašeni kod Allah, ajde tako kažem. A već sa 40 godina to kreće. Tvoja prava zrelost je u 40. godina. Pa kažu žena, ako ne, ne skonta do 40, neće nikad skontati. Tako veli neki, ne znam koliko dugo čovjek koji krajnji rok 60 godina da skonta nešto, da dođe to obe. A ovdje se spominju u Ahkam Kusulija, što sam tu kažemo, džini. Salafna i rejke nepara minel džini jeste mi ovo ne Kur'an. Kad su džini slušali Kur'an, jer je poslanik i džinima Kur'an učio. Felama hadarahu kao ansitu, kad im je ga učio, rekli su šute. Pogledajte, čini su kazali, šute, slušajte Kur'an. Mi nekad ne slušamo Kur'an. Znači ispada da su čini konji muslimani od nas, jer su rekli, slušajte Kur'an. Pa kad im jednom Ali sam učio Fevijaije ala i kumatu tu keziban, pa oni su stalno govorili, jesmo zahvalni smo. Zar nijećete Božje blagodati? Ne nijećemo. Pa jednom Ali sam rekao, zar nećete slušati kao vaša braća džinu ima još svjetova kojima je Kur'an on kojima je Pingamer došao, pa ga slušali. Ima. Oni se kreću ovakvom brzinom. Za njih nema ništa ne blizu, ni daleko, ni za Amerike, ni za Slavije. To oni se kreću previše brzo, oni su razvijeđeni. Oni su od Sad on se brzo vrkli, ti ne ga primijetiti. Sam kad se prikaže neki lik. To se može, mora da se prikaže. U zmiju. Jednom je jedan zmiju ubio i umro je toga. U kući je zmiju ubio, a nije bila zmija, bio je i odmah mu se osvijetio i bio I zato kada mu zmija uđe u kuću, reći ti da bi smila. I bilo kakva baja, nešto kaže, prvo bi smila, pa onda udara. Jer moraš, moraš se osvijetiti. Jer ne znaš šta je se ušta pretvorilo. A s bismilom se ne boli. Smila razgleda. Ovo su živi isti. Jer duhovni svjetovi postoji. Vjerovao koju ne vjerovao, ne moraš ti vjerovati, ko te pita šta ti, neš ti ništa promijeniti svemir, to što ti ne vjeruješ, neće sunce drugačije okretak, što ti kažeš da ne vjeruješ, ko tebe šta ferma, primo nekoga, kada ja, no, ne moraš vjerovati, moraš zahadić vjerovo ne vjerovo, moraš spavat i moraš umrat, i struhnut ćeš vjerovo ne vjerovo, šta znači tvoje vjerovanje, ti priznao ne priznao, šta to u Bogu mora nastaviti, ništa. Sura Muhammed, evo ima sura Muhammed. Boli me tačno pročko kad pričam, toliko, toliko me ova promaha ova, do, do, do, dohakala. Gdje god dođem sam prozor, dobro čaši su sve otvore prozore. Istino sam rekao u Vitolju, u Navlašiću, zatvorite. Pa studeno nema 5 i stepeni, pa to, to je čudo, šta je ovo, ja sam kako moram na navošena. Ja sam se dogovorio, teško mi priče, prozor su prozor. Sura Mohamedu ima četiri stranice, onako, Ovdje je jedan i dva da izgleda, hala ennehu la Nije rečeno vići lajla, nego shvati da nema Boga svoj lajla. Skonta, hvala, znadni, prouči. Nema Boga osim Allaha. Bog, nema božanstva, To što to god ti da je Bog, e nije to. Allah samo ima. Znači, izbi sve riječi Allah, pa ne ti jasno ono Nema ni tebe ništa, samo ima Allah. Ako misliš da ti imaš, nema. Gdje je tvoj otac pravi? Gdje su? Ako su bili, ti su sad, aj upati. Samo Allah. To je poznaja Allah. Ona je jedan den tražio sebe. Deset godina čovjek je tražio sebe, vijeku ko sam ja. Pa mu je rekao, e, ti staj, ti mu rekli, pa ti Pa to je to pa gdje napiši, evo napiše, pa to slava, ti sam ja. Pa idi psihijatru, idi doktor. Pa oni nešto objašnjavali, duša ovo, ono, pa idi, hođi, pa jeđa. Niko, ništa. Pa duša, pa tvoja duša ako ima i moja duša. Gdje sam ja kad ima moja duša? Ima duša i plus ja. ja ja kažem ja, moja duša. I su danas ima dvoje. Jel da dođe tako ako malo se urubite? Jednom rekao ko ima jedan dedo, to vidi kod njega, to ne kaže, nisi niko kazao. I on neko dedi je ostao, pa kaže, ko sam ja dedo? On će, lajla hilala, lajla Nema Boga sam znači nema ni tebe ništa, ima samo malo. Izbij se, izbij se pa se pronajdi. Istiraj se, nema tebe pa vidi ko si. I kaže, ja sve, dedo, objasni ko sam. Kaže, ostaje ako dede deset godina. I kar se našao, jer jesam. Pa kako da nam sad priča, kako si se pronašao, di si? Kaže, hajte vi deset godina vi ste la, la, pa ćete skontak, ne meni se kazati. Nema riječi da to shvatiš. Jednostavno nemate i kraj priče. To ko može da skontakti, ali ti kad vičeš la, nema Boga, sve vičeš, imam ja, imam ja. Stalno te, evo ti vičeš, ti vičeš, imam ja. I dok god vićeš imam ja, ne, nikad nikad. Razumite, zato što sebe stavljaš u svoj problem. A ne ćete i vidiš da će nestati, vidiš da drugi ljudi nestane, opet ti ćeš ja, ja, ja. I šeten vikao ja, ja i toga u Prokleo ga za sva vremena, zašto vikao ja, ja, ja. To nas ja pobri. Zbog tog ja mi ne govorimo, zbog tog ja, sve svoje svađu pravi. Samo ono što si mene uvrijedio, jer ti si tu. E, to je taj ego tvoje ja što nisi ga razumio. To je ono što, što boli. E ko to ja razumi, ko spozna to ja, ti si, ti si ti. Vidiš ti gdje je tvoja ruka, noga, gdje si ti? Gdje je tvoje ja? Kad kaže, mene je on povrijedio. To je to. To volim. I da završim je vam na kraju kaže, vjernici, čuvajte svoja djela. La tubtiju, nemojte bataliti svoja djela. Vidiš šta Do tada su sahabi se radovali svojim dobrim djelom. Kad je Allah objavio ovaj ajat suri Muhammed, ne batalte svoja djela, onda su oni pripali. Onda nisu bili sigurni više ni za jedno djelo da je jer moraš ga obetaliti. Danas uradiš, moraš ti obetaliti. A ko ti kaže, nisi bataliti. I u nas samo kada čuvaj hač. Allah kaže, ovdje ne obetalite svoja djela. Nema nigdje hađa. Sva djela ne obetaliti. Ko nas područi da sam hač uvaš. Biva on mora vam vlašiti, kod će sam hađa. Samo je hađa svijetac, ti moraš biti što god hoćeš. Gdje nam ta logika prorada u Bosni, ja ne znam, to samo u Bosni Da se hađ čuva da je hađa svijetac. A ovaj vam musliman mora i krasti, ovdje bi vam svima nije hađa. Allah kaže svima vjernicima nemojte kvariti svoja I što god uradiš moraš dosta pokvariti, Moraš odmah pokvariti. I nemojte ni previše ljudi tražiti. Mi sad u Zramazanom, ja baš pokušam da ne, jel da, ne tražimo od vas nešto puno Ono je u Zramazan te sege, de ovo, de ono. Jer kako budeš previše tražio, pojavi se, hoće kao ina sad ne dam nikako. Ako previše prigoniš, nemoj prikoniti te previše. I kad neko previše goniš klanjati, reče, ne sad još gori. Kad ga goniš nešto, broj se cigara, broj se alkohola, broj se ovoga, stalno mu to nabijaš na noć, će nešto da od tebe. Znači, i kad tražiš, nemoj previše, i kad daj, da, Jer Allah kaže, mogu se onda otkrijeniti od tebe, pa neće nikako da. Znači, budi umjeren i kad tražiš, i kad daješ, i kad jedeš, i kad spavaš, najteže je biti a ko je škrt, vama ono hal, pa njima se ko je škrt, od sebe je škrt. Nije sebe škrt, nego od sebe, tu smo već znači pogovor. govorili. Sura da tahna obećava Muhammed al-Islamu da će ući u Meku. I tako je bilo. Pobjedu otvorili. Bez borbe Muhammed al-Islamu svoju Meku, sa deset malo. I tome, jer on je bio jedan glednik krenuo naš, pa mu spriječili. Pa je bio dogovoran da je bio u Da je bilo teško sahabima, krenuli, nešto. Ne, ne daju njegov, kao recimo da kaže, neš u Srebrenicu, neš vam. Tako im je rečeno, neš u Meku, njihovu rodnu Meku. Ali Allah objavio kod Gaberu, ućeš u Meku. Ponosno. I tada je osvojena Meka sljedeće godine. Koje je to godine? 630. Zapamtite, 630. je pohita, e, ne popisali je osvojena Meka. Osmi godine po pohičena. Ali sam me ponizno ušao u Meku. Nije lako mogućno koje je ono. I onda je u Kljavu, koliko bilo u Kljavu bogovanja 360 bogova. I od tada do sudnjih dana Kljava je očišćena od širka i učinio je svetinje. Kad je trebao najvećeg, da mi se usta sluši, toliko sam bolj svetlo govorim, kad je tio najvećeg da sruši, popio je sali, ali se vam na, na, ramena pa da dobavi, ali je od Azet, ali je tada vidio do nebesa, kad je trebao da najveća ekipa sluša, jer nije mogu da ga dobavi I šta je rekao mušicima tada? Ite, slobodni ste. Halalio pa je. A pa zna šta se radi njih? Isti I opet je Hitamer halalio. Zato onda većinom skoro svi primili islam. I od tada do sudnjih dana Meku ne može mušlik kući Jer je haram da uđe u haram Meke i Medine koje je jer nije čisto. On je ne, Allah je nazvao nečistoću, neđesom. Širk je taj najveći zub. Muhammedu Rasulullah, Muhammed Allahov poslanik. A oni uz njega su, kada evo spine Muhammedovi, Muhammedovi Sad, da vidite, smo mi tu. Kad god se pojavi prema muslimanu, da bi ga ubio, da bi ga mrzio, da bi ga potvorio, ponizio, cijet sve se umet. Jer Allah rekao, oni uz Muhammeda su blagi između se, a žestoki prema kjafirom. Ešida, znači, ala kufa. Oni imaju ponos prema kafirima, između se milosti. Znači, ako među nama, muslimanima, vjernicima, ovdje nema milosti, nismo umet Muhammedovi. Nismo svetbenici Muhammedovi. Što se između se mi mrzimo? Jer Allah rekao, oni su milostivi između se. A ešida, ponosni prema kafirima. U nas je obrad. Kad sjediš kafirom, onda se skrčiš. A muslimana bi odmah uzem utru. Nema u nama vjernika. Kad god se pojavi da ne voliš osmana, sjeti se jesi li umjetno. Imalo ono tebi vjeri ima. Kad je Allah rekao da moraš biti milostiv prema vjeri. <clears throat> Sura Huđurat. Govori pravilno. Prvo Ne Nemojte ništa raditi, ne pitak Allah i Prvo vidiš šta Allah kaže poslanik, onda uradi. Drugo, ne diži glas iznad poslanika. I sad kad odeš naš, pred njegovog kabora, nema dizanja glasa. Allah je zabranio propašiti djela. Kad je ovaj ajat objavljen, Omer je razbio glas. Poslije toga je tako tiho pričao da bi Pengamber pitao mu Bekra šta no Omer govori. Toliko je tiho Omer pričao. Bojao se propašiti djela. Ne diži glas na Pengamber. Ko si ti? I sad kad dođeš pored mezara nekog spusti glas. Jednom jedan našao pored džami i rekao jednom u džami, sjede ovaj misli da svima rekao, i ona anama napolje Mi smo ustali dok nisu ustali. Tako su i slušali, jer Allah ovdje objavio. Nemoj se praviti Allah pred da ti dižeš svoj glas na njegovog glasa. Dalje, kad vam dođe neko neku vijest donese, se nemojte odmah reći jes tako je. Provjeri pa ko je on, odakle donosi vijest. Dalje, među vama je pegamber. I Allah vam je iman omimu, pa to je taj ljepota kad iman u srce, pa, a ono su vam je Ako se vjernici sukobe, mirte vjernike. Jednom je jedan rekao, da smrdi Pengamberu Magarac. A ovaj veli, pa bolje on niši od tebe, on je poslanikov magarac. I on pobili se, uzeo palmni grani, počeo se gruvati, onda moraš smiriti kad se pobio, vidi zbog čega se sahabi pobili, oko magarca. Jedan je rekao da smrdi, rekao on više miriši nego ti. A to je to prirodno da se ovako ja, poroškaju. Dalje, vjernici su braća, pa te braća nemojte vi izrugivati jedni drugi. Možda su oni drugi bolji od ovih što i vi rugate. Kad vi nekome se rugate, možda je kaže Allah, on bolji neki. Kad nekog na gubicu digniš, u nas rekne se selu gubica, jel tako? Ono kad kažeš, znaš, pa, ko je ono? Dovoljno je to da se ga već ponizio. Pa Morate ga Allah poniziti. Nemoj se ni ružno smijati. Nemoj nikome nikoga ružnim nadimcima zvati, ako on to ne voli. Jer ima neko rekao da neće kako koga zove nadimno. I nemoj ga zazovi da on kako on voli da ga zoveš. I nemojte uhoditi u jedne druge, da špionirate i nemojte e, sumnjati u jedne u druge. Sumnji dok se ne dokaže. To što ti sumnjaš šuti I nemojte ogovarati jedni drugi. Zar bi neko volio da jedi mrtvo sa svoga brata? Mrtvo mjese, jer čovjeka kad ogovaraš ako ga nema, to je jedini mrtvog mesa. A šta ako istinu govoriš? Jer ja ne lažem, a tada ga ogovaraš. Ako lažeš, onda ga ne ogovaraš, onda lažeš. Jesu ovo sad razumeli? Ili lažeš ili ogovaraš. Ako lažeš, nas šta je laž? A šta je ogovaranje? Da pričaš o svom bratu ono što on ne bi volio da čuje. E sad znam se da te snima ova kamera, da ja sad o nekom pričam. Znam da će se gledati, ali ja vodio računa, ne bi ja svašta pričao. U ljudi, mi smo vas od jednog čovjeka stvorili. Kad sve ljude pogledaš u Africi, tamo Indiji i u Americi, zamisli da smo svi odavde. Pa je nas je Allah ovako rasuo, da nas ima crni, bijeli, žuti, svakak. A kod Boga je najbolji koga se boji. Ne ko je Arab, ko je Bošnjak, ko je Turčin. Kod Allaha je najbolji ko se boji Allaha. Toga Allah najviše voli. Znači, nema veze odakle si, nikoliki si, jesi družan ili fin. Samo ako se Allaha bojiš kod Allaha se I nemojte pribacivati to što ste vi muslimani, što ste vi vjernici. Allah vam se smiluo pa ste to, mogu se biti nešto drugo. Allah govori, nemoj se ni što sam musliman, nemoj to pribacivati. Jer Allah ti se smilo pa se A vjernici su oni koji vjeruju i zatim se toga ne sumnjaju. Lem je ta. Vrlo je važno kad nešto prihvatiš, evo da kad vjeruješ, a da ne sumnjaš. Kad Allah nešto kaže da nisi sad šube, a jel to tako? Mi bi to trebalo da koje eksperimenta vidimo, a jel baš to istinu? Rekao Allah, ne I Allah govori ovdje da nam je bliže suri Kaf, da završimo sa ona je nije već sam puno čuo suru Da se skoro sve stvari znam na pamet. Suru kaf, tako pa i vi učite ako vam nije mesto. Ovdje kaže, velika je ali ma tu vas sve su bihi nasu. Mi smo čovjeka skoro znamo šta mu duša misli. Eto, Allah zna šta ti maštaš, a ne šta govoriš, šta gledaš. Jer te Bog stvorio, kako da Allah ne zna kad te stvorio. I mi smo ti bliži nego žila kukaca za vrata. Toliko Allah blizu u smislu smrti i svega. Uz nas. On je s vama gdje god vi bili. I ne jednu riječ ne izgovoriš, a da nima onoga koji mrtvi, koji bilježi. Sve što kažeš i zamisliš sve Allah zna, ali ono što kažeš to sve već bilježi. A ono što misliš Allah zna, ne znaju meleki, ne znaju džini, ne znaju šeitani. Ono što maštaš, ali već kad kažeš, to sve čulo. Zato valja odgovara. Ono što uradiš, već meleki piše, To valja zato odgovara. A ovo što je, što misliš, moli Boga da te očisti da ne misliš prljavo. Jer ako budeš prljavo mislio, morat ćeš prljavo i progovoriti. Jer iz tebe će izaći ono što je u tebi. Ne mereš ti prljavo misla fino pričati, nemoguće. Ono što je u tebi dan izaći na vidjelo. A svaka posuda miruši na ono što je u nju. Sam gleda naš mirušiš. I doći će smrtni muke, Allah kaže, sekretu naut. Smrtni će muke svakome doći. Ne vjeruj niko toga pobrišta. Doći će svjedoci. I kad budeš umiru, vidjet ćeš zaslanika Allaha. I onda će ti kare ali on, adi, ovo govorim zbog Ramazana, bit će ti pogled oštar. Kad bude čovjek umiro pogled će biti jasan, ne ovako zamučan, onda će drugi moći progledati. Vidit će dženet ili dženet. Tada ti drugi oči gledaju. Zato Allah kaže, bio si u gafletu, bio si u nemaru. Sad ti je oštar vid, sad vidiš kud ideš, ali nema popravka, popravka, nema nazad. Kad nek nas namazan učini da bar malo bolje progledamo, da sam da ne gledamo ovako da guljinu, nego da malo i srcem progledamo. Amin.